աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր վայրերում։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղ ունեցավ Կիպրոսում։ Թուրքական Կիպրոսի մի խումբ բնակիչներ մի քանի տասնյակ մարդ բուլդոզերներով, տրակտորներով ինչ որ ճանապարհ էին կառուցում, որpիսի ավելի ճիշտ պատկերացնենք իրականությունը, Կիպրոսը բաժանված է հիմա երկու մասի՝ Թուրքական Կիպրոս եւ Կիպրոսի Հանրապետություն։ Թուրքական Կիպրոսը ձևավորվել է Թուրքիայի կողմից ագրեսիայի շնորհիվ Կիպրոսի Հանրապետության դեմ 1970-ական թվականներին, բայց կան նաեւ այնտեղ բուֆերային գոտի եւ անգլական նախկին մի շարք ռազմաբազաներ, որոնք դերևս կայսերական ժամանակներից գաղութատիրական, որը դերևս մնացել է Մեծ Բրիտանիա վերահսկողության ներքո։ Ուրեմն այդ թուրքական Կիպրոսի շինարարները ճանապարհ էին կառուցում բուֆերային գոտում գտնվող մի բնակավարի եւ թուրքական մի գյուղի միջև։ Եվ արիթից օգտվելով փորձել են գravel այդ տարածքը բուֆերային գոտում։ Այնտեղ բախվել են մակի խաղապահ ուժերի հետ, սկսել են քաշքշել, բրթել եւ այլն եւ այլն։ Բնական է, ամիջապես մակն է արձագանքել Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ այլն եւ այլն։ Հունական Կիպրոսի իշխանությունները դա համարել են որպես ագրեսիա, ցավալապաշտություն, շատ ուսանելի երևույթ է, որովհետև նույն ոճով հանդես են գալիս նաև այստեղ։ Նույն ոճով հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ամենուր մեկ ընդհանուր ձեռագիր որը մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ լավ պատկերացնենք իրականությունը, որովհետեւ տարբեր տեղեր փորձարկում է միևնույն բանաձևերը իհարկե հաշվի առնելով տեղական նրբությունները։ Հետաքրքիր էր իրավիճակը նաև Ուկրաինայում։ Պատերազմը այնտեղ շարունակվում է շատ դաժան ձևով, Խարկովի մարզում ռուսները առաջ են ընթանում, եւ այս ամենի ֆոնին երկու նաև կարևոր քաղաքական իրադարձություն տեղի ունեցավ նախ եւ առաջ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այցելեց Նիդերլանդներ եւ Դանիա, Այնտեղ նրան խոսք են տվել, որ F-16 կործանիչները կտրամադրեն ամերիկյան։ Ավելին Զելենսկին կնոջ հետ նստել է F-16-ը, ինչ ասեմ, շոու է, բայց այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս իսկապես այնտեղ արկա քաղաքական վերնախավի մակարդակ։ Բավականին հետաքրքիր էր նաեւ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հարցազրույցը ուկրաինական հերոստատեսության մեկի հետ։ Լուկաշենկոն փաստորեն ներկայացրել է նաև Ռուսաստանի տեսլականը Ուկրաինայի ապագայի վերաբերյալ։ Այսպես Լուկաշենկոն ցույց տալով քարտեզը ասել է, որ ռուսները անպայման իրենց վերահսկողության տակ կվերցնեն այն բոլոր տարածքները, որոնք սահմանամերձ են կամ դուրս են գալիս դեպի Սևծով, այսպիսով կտրելով Ուկրաինայի Սևծովից, միանալով Մեզնեստրի եւ Մոլդովայի հետ։ Իսկ լեհերը ըստ Լուկաշենկոյի կգրավեն արեմության Ուկրաինան եւ Ուկրաինան կմասնատվի։ Կոչ անելով ուկրաինական ժողովրդին եւ իշխանություններին դադարեցնել օր առաջ պատերազմը, թե չէ հենց այդ սցենարն է լինելու ամենաիրականը եւ իրատեսականը։ Ավելին նա ասաց, որ Ուկրաինան ռեզերվները սպառում է, իսկ Ռուսաստանը շուտով 250 000 թարմ ուժեր, հիմնականում կամավորներ կմցնի ճակատ այսպիսի հետաքրիր զարգացում է։ ԱՄՆ-ն ակտիվ աշխարհակահաղականություն էր վարում այս անգամ Քեմփ Դեյվիդում հայտնի տեղ է ԱՄՆ-ում, որտեղ մի շարք կարևոր իրադարձություններ համաշխարհային տեղի ունեցան, հանդիպեցին ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեայի ղեկավարները։ Քննարկեցին տարբեր հարցեր, նաեւ որոշել են խորացնել իրենց համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում։ Սա շատ վատ ընդունվեց նաեւ Չինաստանում, առավել եւս երբ որ այնտեղ կար նաև Չինաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ ինչ որ աշխարհակական նպատակներ։ Այսպես նրանք ասացին, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որպիսի թույլ չտանք նաև Չինաստանի ուժեղացումը տարածաշրջանում։ Նույնիսկ Թայվանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ իր պաշտոնական Twitter-յան էջում մի հայտարարությամբ, որ շատ կարևոր է այս հանդիպումը, որ դա կզսպի չինական առաջխաղացմանը։ Բնական է Չինաստանում սա համարեցին որպես նոր ՆԱՏՕ-ի ձևավորում, հարավարևելյան Ասիայում եւ համապատասխան քայլեր պետք է ձեռնարկեն։ Իմիջիալոց ասեմ, որ չինացիները ի պատասխան լայնածավալ համատեղ ծովային եւ օդ ուժի միջև սերտ համագործակցությամբ հերթական զորավարժություններ են իրականացրել Թայվանի մոտ, որը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել նաեւ Թայվանում։ Նաեւ Իրանն ու Չինաստանն են խորացնում հարաբերությունները տեղունեցավ Չինաստանի եւ Իրանի արտգոսնախարարների հերախոսազրույցը երկուստե կարևորվել է հարաբերությունների խորացումը եւ ընդլայնումը շարունակական հիմքերի վրա։ Թեժեր նաեւ Աֆրիկայում Մալին եւ Բուրկինա Ֆասոն ուղարկեցին Նիգեր ռազմա օթային ուժերը իրենց, որpիսի եթե հանկարծ Նիգերի դեմ ագրեսիա տեղի ունենա, կարողանան օգնել Նիգերին արևմուտքի դեմ ագրեսիայի ընթացքում։ Ավելին հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Նիգերի մայրաքաղաք Նիամեյում որպիսի նրանց կամավորագրեն եւ նրանք զինված կարողանան պաշտպանել իրենց երկիրը հնարավոր ագրեսիայից։ Նաեւ որոշ տվյալների համաձայն Վագների զորախումբը արդեն ժամանել է Մալի եւ շուտով չի բացառում, որ Մալիից նրանք կտեղափոխվեն Նիգեր։ Տեսնում ենք, որ բավականին թեժանում է իսկապես իրավիճակը այնտեղ։ Այսպիսինն է ընդհանրագին բարեկամներ։ Մի շարք կարևոր իրադարձություններ կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։